Nik galdeina nuen, horretek eh, zerrendan buru emateko, hartan ez ginoen gizan gizan, gure taldeak erditzuek nahizuten berriz joan, baina joatekotan oa eginen bezala. Hortako gu berri non eh, ikusteko nok hartuko zuen e, eh, iriguneko karguak hartzeko, haute txigisa, indo le, lehen asoantak hartuko duela eta bigarrenak, oan partitzean ginen, nik urtako uh, baimena manuen, hau zapez izateko, eta gero, hama bortzetek, zazpi ginen partitzeko eta beste sortzekin eta atzo, atzo eh, bukatu adiden. Ba, eta guai, jo inga, sopoketa, pausatzea eta eh, e, zerrenda osoa, bozentako. Ega nahi du, uh, parian ere bi autagaitza gaitza deitzen direnak zenen direla, bo nola ikusten dituzuzuk erriko bozak hainoan? Bo, janeko ongi dena da, aski zein die, ama hos behar behitzen, da, sobera izatea zinez ez aski. Ne, enetako ez da problemai. Guai gelditzen da departamentoai estudio ingurumenain alde uh, buruz uh, eh, berdola ...ta gero uh, eh, asten arko die uh, lugen gainean jabetzen eta berdin gauzakin uh, erosten eta gero eh, departamentoai da ikusteko finantzamendua ekek dute eta eken, eken emaia da. Ainoatik, nundik pasatzen da uh, bide hori proiektuan? sarako bidea behuzu hartu, eta gero sarako bideti bidete behauzu ezker, pikatzen da, eta oan idu da, sortzio metra dela pikatzeko erri eh, bide berri atiteko, eta dantxinea buruz, uh, eh, lehenoko erraten den erota, buruz atatzen ga. Eta idu da, iru kilometra iazten dela joateko dantxinea.